Euskal eta Gaskoin kulturak nahasten baliatzen da bardoze eta bidasuneko egietan. Gazten dako, Filip Alborgen ez saltoka edo balbrut dantzaldiak edo eguratakitio konzertua denentzat izanen da aurten ere sarnegu eguna festibalean, logi jolando eta aina barberaren arekin mintzatu gira. Gure helburua da mm, kultura ekagaraztea gure uh, eh, pietan ba, bada deia kultura, baina uh, eh, piskat ezagutaraztea ere sarnegulu jalde hori, Oksitania eta Herriaren topa gune bat baita, eta baititu beratztasuna initz, eta gara. Bai, gerota ezagunagoa gira, gerota urgunago. Bai, eta sarnegu hitz hori eh, gerota gehiago entzuten da, ere gerota gehiago bakigu nun den lujalde mm. hori, eta, eta zer jan nahi duen eh, hitzonek eh, sarnegu. bai, bat dira konzertu, mintzaldi, ikusgarri, aurren ere uh, ikusgarriak, uh, musika, uh, denetarik bada. Eta sei urtez agertu gabe, Sociedad Alkolikaren konzertua ba ikusgaiukan enduzue bardo zen, ipagaldean eginen duten data bakarra izanen da maiatzaren bostekoa.